Borja, Euskal Herriko itzulia urten, e, 2008 lau urte honetan, irundik aterako da, irunen izanen du lendabiziko etapa, errojupeko bat izanen da iritik barrena, eta bigarren etapare, hemen aterako da. Bueno, beti erraton dugu gauza bera, baina egia da, e, garrantzizkoa da, hau, e, irunentzat, bide, Euskal Herriko itzulia, ba, hemen dikateratzea. Bai, egia esan da azkeneko urtetan saiatzen ari gara, ba, mota honetako kirolekitaldei garrantzitsuak, ba, irian edukitzea, eta, ba, itzulia, ba, modu horretako ba, e, kirole bat da. E, men egongo dira ba, munduko txirrindulari eta talde onenak, ze itzulia da munduko ba, e, lasterketarik honetariko e, bat, eta ba, hori asko posten e, gaitu, iriaren zat oso nahi izango da, ze jende pilo bat itorriko da ba, lehenengo etapa hori ikusteko, e, erlojupeko bat izango da, irunen barnean izango da etapa guztia, hasiko da ba, horre Luis Mariano gune horretan eta bukatuko da hemen San Juan e, plazan, beraz, eh, esaten duen eh, bezala, justo-justo irungo erdigunean, eta, bueno, ba, txirrindako zale guztiak, ba, oso konten egongo dira, eta asko disfrutatuko dute, beraz, esaten duen bezala, ba, e, berri borobila da irunentzat bigarren eta pare, ba, irundik aterako da, eta gero, bueno, ba, Ipar Euskal Herrira pasatuko da, ez da unitzetan hori gertatzen, beti badakigu ba, hor eh, segurtasun kontuak, eta, bueno, ba, azkenin mugak pasatzea dakarren, ez, e, bueno, eragozpena dela, baino aurten posible izan da, eta horrela izan da, mirugarren etapa ere, ba, Ipar Euskal Herritik pasatuko da, eta, bueno, hori ere, berri pozgarria. Bai, eh, egia esan da, ba, ba, irunen txirrinda maite dugunok e, asko ibiltzen gara iparraldetik, eta hori da gure bueno, entrenatzeko edo ibiltzeko ba, le, lekurika eh, aproposena eta bigarren etapa hori ba, irundik e, aterako da eta laizzer ba, iparralden sartuko da eta ba, egia esan da ba, e, irungo ba, zaletuak ba, oso ongi ezagutzen dugun errepideak ba, izango dira eta hori ba, ere ikustea horrelako garrantzionetako itzuli batean ba, guretzat ere polita izango da azkenean ba, beti telebistan ikusten eh, dugunean ba, beste errepide batzuk edo Pirineoetan alpetan eta ba, Giron eta Turreko etapa gero ikusten dugunean horrelako txirrindulariak gure errepidetekan ere ibiltzea ba, hori beti konten gartzen gaitu.